Beton blocoi kiel energi conservilo. La serciado pri verda electro, ce silento de vento, cae ce nubezza cielo, mult loce estas defio. La conservado de energio en gigantai beton blocoi, kiwi estas alten levatai, cae mal rapide mal levatai, povus esti la solvo pritio estas convincitas visa entrepreno. Tiel eblus ancao realisme atingi la pri in celoin gis la jaro du mil quindec. Iam funccias prototipo. La principo funccias jene. Plur praca gruo levas circa tridec quintunoin pesain beton blocoin quardec metroin supren. La blocoe sciovigas supren laula stalae cadroi de la gruo, cie ili pendigas ie ambau flancoi de horizontala braco. La beton blocoi estas mal rapide tiratae supren per motoroi ciui funccias per electra curento e la svisa electra reto. Quelcain secundoin ili nur pendas. Tiam malfixigas la stalae cabloi, ce kiwi la blocoi estas fixitai, cae comencigas mal rapida mal supreniro. Ien la decida momento. Dum ciu bloco mal la motoroi, kiwi levis la blocoin, comenzas turnigi ali directen, cae tiel productas electran curenton, ciu en per dicae cabloi, ciui pendas flanque de la gruo. Dum la tridec secundoi, en ciui la blocoi mal levigas, ciu un uopa el ili productas proximume unu megawatton da electro. Tio suficias por provisi circau mil dom mastrumeioin. Ce la gruo construagio temas pri prototipo de la Svisa Noviga Entrepreno Energy Vault en Arbedo Castione. Oni volas trovi novain voioin por la el profitado de la gravito cele al productado de electro. Pli granda versio de la turo povus ec enhavi sep mil beton blocoin, cae povus liveri suffice da electro, por provisi plurain in da doma strumeioi per electro dum ochoroi. Tiu formo de energi conservado povus helpi solvi la plei grandan problemon ce la transiro al renovigeblai energioi. Trovi sen carbon dioxidan vojon por fluigi electran curenton. Ciam ne blovas vento, cae ne videblas la suno. Svislando iam frue plenumis pionieran laboron ce la conservado de energio. Tute en la nord de la lando trovigas la plei mal nova funccianta pump conserva centralo de la mondo. Gi funccias lau la sama principo, ciel la turo de la Svisa Noviga entrepreno, nome per aquo, anstatau per beton blocoi. Ciam multida electro estas offertata, la aquo el rivero estas pumpata en barajan lagon. Ciam la besono pri energio estas plei granda, parto de la aquo el la lago estas forfluigata. La aquo fallegas en centralon, ciela mal malsupren movo pelas la shovelo in de turbino cae tiel productas la curenton. Tiu bonega solvo por la problemo de energi conservado tamen nur funccias tie, cie trovigas abunde da aquo. Tial necesas trovi ancau aliaen solvoin, por el profiti la graviton. Eblas ancau faligi beton blocoin en profundegain truoin de mineioi la serciado pri taugai solvoi do dauras.